bai manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna waye ta ƙaunata. littafi na ɗaya. wanda Ruqayyah Ahmad mai dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya so kafin wannan mun tsaya ne inda gwaggwa ta ce to kai da ka daje ɗin ita hadizan ta san yaron ne ko kuwa haka kawai ka ce ka ba su ita ya ƙara gyara zaman su sai ya ce yawwa to ke gwaggwa fara fahimta ta bari in faɗa miki yadda abin ya faro ya kalli adda sannan ya ce idan kin tuna akwai lokacin da aka yi auren Rabi'ar kanwar kibara kenan lokacin da Hadiza ta fara karatu kika matsanta min sai na baki dubu ashirin aro daga baya idan kin sai da kiwonki alayya zaki bani dama kuma albashin nawa dubu ashirin da biyar hannu haka na ɗauki kuɗin nan na baki sauran abin da ya rage kin san ba isa yi a sai kayan abinci ba na ai sauran bukatun gida a wannan watan muka shiga matsala sosai ga gwaggwanan wurin ta na dinga zuwa tana taimaka min ana cikin haka kuma Hadiza ta zo da matsalar makarantarta abin duniya ya tare min yawa Hadiza ta saka ni a gaba har wajen aiki take bi na tana damuna akan sai na bata waɗannan kuɗi to a irin wannan zuwan ne wata rana ta ce ni ina ciki ma sai ga wani yaro da muke aiki tare da shi ya shigo yake faɗa min ga ƴata nan taso nema na to shine na fita na same ta a waje na zauna kan benci ita kuma ta tsugunna muna magana da ita sai ga madan ɗinmu mu ta fito wato Hajiya Saratu ta gama a wajen Hadiza ce saurin gaishe ta shi ne take tambaya ta washe ce nace mata ai ta ce ta yaba da hankalinta sosai da za ta wuce ta buɗe jakarta ta zaro dubu biyar ta bata muka ta godiya bayan ta wuce hadisan ta kalle ni ta ce babu wace ce wannan din nace ita ce shugabar mu gaba daya a nan gurin kowa a kasar ta yake cikin murna ta tace kaga shi kenan na samu kuɗin ma dama dubu hudu ne a nan ta zaro naira dubu ta miƙo min tace in riƙe dama ita dubu hudun take nema shi ne ni ma na ɗauki ɗari biyar na ce ta rike ɗari biyar ɗin a nan ta tafi ta bar ni bayan na koma ciki har ma an kusa tashi na same ta a waje tana tsaye ne mata sannu har na wuce sai ta kira ni ta ce ni mana awwalu na dawo da baya na ce gani ban ke daɗe ta ce da dama so nake na tambaye ka na ce mata to bismillah tace akan yarinyar ɗazu ne ka ce yarka ce shine nace yarka ce ta cikin ka ko kuwa yar ɗan ɗan uwanka ce ne sauran na ce nace ta ce ta ciki na ni na haife ta fa ina dai lafiya ko ko wani abu ne ya faru ganin kamar na ruɗe ne yasa sai dariya tace ka kwantar da hankalinka malam awwalu babu wani abin da ya faru na dai ya bada ta ne kai mata miji ne na girgiza kaina alamun a'a ban yi mata miji ba na ce yanzu haka ma karatu take a nan management hajiya ta ce da kyau amma dai kai kokari tunda ba kowa ne yake iya barin 'ya'yansa mata daga sakandare a ce sun ci gaba ba na ce mata haka ne sannan ta ce min da za ka amince da na haɗa su aure da Abbas gabana ya saurin faɗuwa na ce mata hajiya Abbas fa kika ce ta ce eh ko da wani abu ne na ce mata a'a gani nayi ai kamar fi karfin ta tai dariya ta ce haba dai malam awwalu wani irin kun karfi da talaka da mai kuɗi ai duk ɗaya ne muka ce haka ne ballanta na wannan kyakkyawar yarinyar ai a sai ki ta ba nace to haka ne kina ganin Abbas din sai yarda tace haba dai me zai hana shi yarda ai duk abin da na jin da ya musu gaba ɗayan su babu mai ketarewa nace to shi shikenan amma a bari sai yarinya ta gama karatu tukunna sai saurin amincewa ta ce hakan ma ai yafi a nan dai muka bar maganar daga nan babta take sai damun ta samu a bas din sun yi magana ta ce ta sama maka mata ya ta ce ma kuma ta yaba da irin amin hankalinta ta ce ya amince ba tare da wata matsala ba to tun daga lokacin nan mutanen nan suke ta zana a jikinsu suka ƙara karrama ne. yawancin abubuwan da ya kamata a ce ni zan yi sai kiga sun saka wasu Hasiya da kanta ta tuntube ni da maganan nan ashe wai su suna lissafi Ta ce min tana ga Hadiza yanzu ta kusa gamawa nace mata haka ne kwanan nan ma suka gama kuma dama ina da shirin faɗa musu to sai yanzu fi sabilillahi a sama sahura ki zuga yarinyar nan ta kibin magana ta ai ko a musulunce a yanzu muke da ikon zabar mata da miki kuma ta yaya za a yi na cutar da Hadiza gwangwa ki dubi wannan al'amarin fa ita ma ta tai shiru zuwa can ta ce na fahimci inda ka sa gaba kuma ba laifi ba ne yin hakan amma ina ganin tunda hadisan ta ki to ka ba shi halima mana ya saurin kallon gwaggwa yana faɗin haka ne gwaggwo ke ma kin kawo shawara zan je in tuntuɓe su da maganar haliman idan sun amince shi kenan Daga jin haka Adda ta sake yin zumburtai cikin cikin da ranta ta ce. Ni ba haɗin ne da ‘ya'yana kwata-kwata ba na so ku. Yaron nan fa na yi bincike a kansa sosai. Cewa fa akan yana da matsalar taɗin hankali. Duk budurwar da ya nema ko iyayensa suka nema masa sai abu yayi sa ake gane mahaukaci ne. Iyayen sai su ƙi manyan garin nan ya neme su sai da suka ga ba zai same su ba sannan shine suka dawo kan ƴaƴan talakawa wato ƴaƴan mu ne talakawa da ba su da galihu ko to wallahi ba zai yi ba sai dai a duk wacce za a yi a gidan nan amma fa ba da 'ya'yana ba kam sai shiru tana huce, gwagwa ta kalle ta kurum ta girgiza kai sannan ta ce sahuwa kinan a gaskiya kin cika son kanki da yawa anan. nan ina ruwanki yarsa ce fa shi yake da iko a kanta yi maganar Hadiza na koya miki baya ganin ni kaina na san irin tsawaniyar da ana saka a kanta ban kuma goyi bayan hakan ba duk da na san yarsa ce yana da ikon yin komai akan 'ya'yansa. to amma gaskiya ɗaya ce sannan ana son ka nemar wa ƴaƴanka kwanciyar hankali na goya miki baya akan haka yanzu kuma an dawo batun Halima kin sake yin tsalle kin koma gefe kin ce ke baki yarda ba to ina ruwanki idan ma mahaukaci ne yana ɗaure a turu ya ce shi zai aura wa ƴarsa menene naki iyaka ciki mata addu'a tare da fatan alheri ya kamata sahura ki dinga hankali da rayuwa baba awwala cikin ɓaci bai yace kare ki gwaggo sai dai ta duk abin da za ta yi amma halima kam sai ta aure abbas ita ma ta miƙe cikin ɓaci bai tana faɗin to shi kenan ai ta fara tafiya tana surutai har ta bar kofar gwaggo su dai binta kawai suka yi da ido Gwaggo ta ce to kai sai kai a hankali ne. Ya tunkuyar da kansa ƙasa kawai ya rasa abin da ke masa daɗi tamkar ya fasa ihu yake ji. Yaya zai yi da kunyar mutanen nan? Goggo ta ce ka tashi ka tafi wajen aikin ka kar kai latti. Ka je kai ta addu'a Allah ya kawo mana mafita. Da ƙyar ya shi ma yayi wa gwaggon sallama ya bar ƙofar. Maryam ta gyara kwanciyarta tana tunanin irin wannan tashin hankali ne. Tab yaya Halima za ta ji idan aka ce ita ce za ta auri wannan mutumin da aka ce ba shi da hankali sosai. Yadda ta saka wa zuciyarta son karatu. To amma ai tana ganin laifin babu awwalu. Dan kuwa duk abin da adda ta yi masa shi ya zawo kansa. tunda tun farko shi ya sakar mata ya kuma sake mata ragamar gidansa sai abinda da tace da shi shi za a yi ba shi da wani control akan ƴaƴansa da ita kanta duk abin da ya samu ita da 'ya'yanta kawai babu ruwansa da mahaifiyarsa na ita 'yar karo ta san hakkin gwaggwama kaɗai ya isa ya sa babu awwalu ya dinga samun matsala da 'ya'yansa. to shi ma bai bi ta ba balle a ji shi yanzu jiya Usman malamin makaranta ne kuma yana daukan albashi kuma baba awwalin shi ne ya samar masa koyarwa amma tun da yake daukar albashinsa bai taba dauko kwandala ya bashi ba ballantana ya siyo wani abu na amfanin gida ya kawo dan ya rage masa wata dawainiyar ba idan yayi magana adda ta hau kansa da masifa ta ce ai shi ma yana da hidimominsa. sa tunda dai ba zai zo ya tambaye ka ba to ai sai ka kyale shi ya jira kansa mana bayan kuma abincin safe dare rana duk ba shi ake yi ko me yake da nasa kudin oho ta daɗe tana kwance tana tunanin yadda wannan rikitaccen al'amari zai ƙare danganin kowa ya dage akan ra'ayinsa mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau